programa de acción directa contrainformativa. Bales perdudes. Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales perdudes. Al final la punteria. Hola, bon dia a tots i totes. Estem aquí un nou programa de Bales Perdudes, com sempre, i des de fa uh, dues setmanes a les 10 del vespre, els dilluns, després de les vacancetes de Nadal, que ens hem agafat un dia de vacances i que ens ha anat molt bé tots i totes per tornar aquí amb l'actualitat sempre candiente i els nostres debats superinteressants. Avui tenim la sort ja definitivament de comptar i finalment amb els quatre membres habituals del programa, Anem doncs a saludar-los. Bon dia, senyor Groc. Hola, bona nit, què tal? Quant de temps sense visitar-te, eh? Sí, sí, sí. Un plaer tornar a estar aquí amb vosaltres. Bon dia, senyor Magenta. Ei, bon dia, bona tarda, bona nit a totes. Un plaer, com sempre, que estiguem totes quatre aquí. I, com no, el senyor Siam, que el tenim aquí al meu costat. Hola, senyor Negra, senyor Groc, senyor Magenta. Molt bona nit, molt, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes y, pues nada, en este Balas Perdudas de hoy. I avui, pues, res, em toca a mi una miqueta portar el tema del programa i comencem, doncs, si us sembla, explicant mm, quin serà el tema del dia d'avui, que no serà altre que una miqueta el tema de la policia. <laughs> Ni mhm. més ni menys. La policia. Què és la policia? Per què estem en contra de la policia? Que, eh, una miqueta parlar de tot això, no? Doncs sí. Uh, vam, ja ho vam decidir una miqueta fa temps, però la veritat és que ens cau una mica com, com en ell al dit, no? per desgràcia, una altra vegada. No? La nostra ciutat torna a ser una altra vegada punt de mira d'aquests senyors uniformats o diguem-li com vulguem, o sigui del cos repressor per antonomàcia, o sigui la policia. No? I aquí estarem per, per fotre aquesta veu una mica punyent i, i, i amb la veritat. Sí, no, per aquells que no sàpiguen, en referim potser, bueno, i sobretot no, el, el segon assassinat que hi ha hagut a mans de la policia en, en quatre mesos de diferència, no l'un de l'altre, no? Uh, bueno, uh, recordar també i animar que aquest dissabte, dia 14 de gener, hi ha una manifestació a les 6 de la tarda a Cris Rei en contra de, de les pallisses, les tortures, els abusos de poder, els assassinats, els, eh, els assassinats que hi ha hagut en mans d'aquest cos, no? Uh, I això, una manifestació aquest, di, aquest dissabte a les 6 de la tarda. Uh mhm. -huh. I, bueno, abans de començar una miqueta de cara a la temàtica, pues, doncs, a parlar de per què estem en contra de la policia i quin és el nostre posicionament, no?, a nivell més teòric i això, eh, va recordar el número de telèfon per si algú vol participar del programa, és el 93 186 93 33 93 186 93 33. Res, doncs, si us sembla bé, comencem amb el programa. Bueno, doncs, com sabeu, més o menys bales perdudes ho dividim així en un parell o tres de blocs, no, no gens ortodoxa cada dia, no? una mica com, com, com nosaltres, però sí que, que sempre hi ha alguns, alguns punts diferents. No? I avui per començar, igual vam pensar com, que potser seria bo no? repensar una miqueta i ni que fos a l'inici una mica pal, teòrica o el que fos, no? però, però jo ho, ho considero interessant, no?, saber, saber del per què, no? I, I és això, la paraula policia, no? O sigui que tothom ho tenim associat a, a, a un uniforme i, i a el que ells una fan, pistola. no? Sí, una pistola. <laughs> I a palisses. Sí, bàsicament a, a tot el que es refereix a, a això, no? aquesta paraula però igual si ens endinsem una miqueta amb, amb la paraula ens n'adonem que, que és molt més, o sigui, va molt més enllà, o sigui, un uniforme només és la cara exterior, no? Vull dir que, que l'altre és molt, molt més profund, no? I jo que sé, començarem per lo més simple, no? El concepte pff, que ho trobes a la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, com fèiem fa temps, però m'he anat al Wikileaks, o sigui, ai, a la, a la Wikipedia, així com, com més fàcil i tot això, no? I és molt simple. Policia com a poder. És la facultat de l'Estat per limitar els drets i les llibertats individuals en benefici de la comunitat. Oh, una, una mica discutible el, sí. el tema de, en benefici a la comunitat. Clar, en benefici de la comunitat si ens quedem així, o sigui, amb lo banal, no? Però si ja ens anem amb qui és la comunitat, qui són als ciutadans, no? i si ja ens anem als ciutadans, doncs ja ens ho diu tot. Òbviament, sempre serà en benefici dels ciutadans, o sigui, els bons ciutadans. De los buenos ciudadanos. Y claro. lo otro que me llama la atención de esa definición, señor Magenta, es que no diferencian policía de Estado. Son lo mismo. No, però uf, ara, ara, ara ja anem. Ara, però ja, la, la definició no la diferència, i això és bo però va, fem una miqueta, una miqueta, una miqueta d'història així molt per sobre i, <laughs> i, i encara podrem riure una miqueta més perquè no només no la diferencien sinó d'això doncs la paraula policia en si ja ve del francès ni que, ni que a vegades el fem d'unes altres llengües, potser anglès o el que sigui, però ve del francès i s'acunya així oficialment sobre el segle XVIII, vale? però deriva del llatí, politia, i que a la vegada deriva, com, tot, com tota la nostra història, algo deriva d'algú sempre, o sigui, no, no hi ha res pur, per molts que vulguin alguns, <laughs> no hi ha res que sigui pur. Per tant, deriva de, de polis, dels grecs, que vol dir ciutat. Doncs més rodó, o sigui, policia, ciutat. Però què és la ciutat? La ciutat-estat pels grecs. Per tant, ja des d'un bon inici ho tenim claríssim, no? És la ciutat-estat. I deriva Polis ja se'n va cap a Politeia, que és la constitució de la ciutat-estat i l'ordenament jurídic dels estats. Ah. Així, la policia és l'ordenació jurídica dels estats, ja des dels grecs. bueno, molt bé. pues anem, anem acostant-nos a lo que... <laughs> A lo que ja <laughs> se podria entendre. A lo que ja podem entendre, no? Així, també és bo una mica la història perquè realment ens hem mogut tan poc <laughs> no? o sigui, ho podem fer més divertit del que, del que ens sembla no? bueno, va, anem després de, del període clàssic, o sigui, la, després d'Alexandre de, de, de Magna i el seu imperi de Macedònia, la policia era equiparable al govern. O sigui, fins a l'edat mitjana, policia era el govern, fos el que fos. Vale? però era el govern. Vale? I ja quan entra l'edat mitjana, pues, aquesta policia va canviar una miqueta i era com el bon ordre de la societat civil, vale? yeah. que, que també és interessant. <laughs> No? que era el govern estatal. I al segle XIV apareix ja polis, com a tal, a França, police, i això volia dir tot allò que feia referència a l'ordre dels negocis públics referent a lo jurídic a França. Ah, I bien. això és exactament el que vol dir la paraula polis. O sigui, el que fa referència als negocis públics de lo jurídic. O sea ni que más, ya entendemos menos. mejor aún quiénes claro. son los buenos ciudadanos. Claro. <laughs> Sí, és, I <laughs> la es comunitat. Que, Vale. Tot això ens anem encaminant i anem avançant amb el temps i que ens trobem amb el Renaixement. I la policia volia dir el bon ordre de les coses. Vale? Mm, molt bé. Ni més. Però al 1758 ja el tal Batel aquest, mm, una cosa d'aquestes, és un jurista suís d'aquells que eren teòrics que després els altres que ja en parlarem se l'agafen més, més d'això va molt més enllà i diu que, que la policia, l'Estat havia de ser molt paternalista no? i ell fa una frase així molt, molt, molt tranquil·lament que diu el monarca ha de ser un pare tendre vale? però és la policia el pare tendre que ho ha de guardar tot. Això simplement ens porta a que la policia en aquell moment estava sota les ordres directes sempre del rei. Amb què acaba sent la policia? El grup de choque del rei, la força del rei. Sí, diguem que sí. Lo que sustenta el rei. L'absolutisme. Ah! <laughs> o sigui, no és, no és ni més ni menys que això. I, i ja. I, i jo em quedo una miqueta per aquí, no? perquè era com, com el buscar una mica aquests conceptes, no? però que, que fins, <laughs> fins fa poquet no? ens hem anat encaminant, encaminant, encaminant amb tot un seguit de paraules que l'únic que no s'ha tret mai ha sigut l'Estat. I policia i Estat, des de Grècia, ha sigut pues, pues el mateix. No? Després de l'absolutisme sí que igual a França, vull dir que és quan tallen algun cap i tot això, ho volen fer una mica més maco i en comptes de que la policia fos fos sota les ordres directes del rei, doncs ho passen al, al legislatiu, que aquest és el canvi potser més... Vull dir, que, que està fins a dia d'avui, vull dir que no hi ha hagut més canvis, però la paraula no ha canviat. No? Continua I... sent la mateixa policia que volia dir el, el mateix, ¿no? O sigui... des de l'època de la policia i jo me atreveria a dir mm. que no ha canviat moltíssim tampoc la definició des esa època per acá ni lo que hacen tampoc. No, òbviament que no, o sigui, <laughs> està clar que no. Però això ens anirem avançant, no? Però ho trobàvem interessant, no?, el, el fer una reflexió no? de, del tema policia, estat. Sense estat, o sigui, sense policia no hi ha estat. No hi Per tant, estan completament vinculats i lligats. O sigui que no hi pot haver cap estat sense policia, el que entenem que tot estat és policial i tot el que comporta, o sigui, i aquí no hi volta de fulla amb els últims 2.000 i pico anys, <laughs> perquè jo no sóc ningú per contradir 2.000 anys d'història, no? O sigui, i ja a partir d'ara ja ens quedarà més clar. Si ara ens ha quedat clar el que volia dir i des de quan ho vol dir i el perquè si sempre han anat canviant, no han canviat la paraula, potser és perquè el fons no ha canviat no? i això és el que ens comporta el que, el que ens està arribant. I ja per acabar, una coseta que, que busquis el que busquis a tot arreu amb aquesta paraula va associat una cosa que, que ells diuen a la policia, li diuen el, el codi de silenci, no? vull dir que és un, com un codi així no, no escrit però sí molt, molt, presente. present, sempre, històricament, que és el codi de que un policia no denuncia un altre policia. No? I, i són, són realment molt pocs els casos que han anat fins a fins a, a la denúncia o, o a dir simplement no la denúncia com a tal, sinó eh, no entenem, jo no entenc la denúncia només com, com el fet de denunciar algú jurídicament, sinó exposar-lo públicament i fer, fer esment d'aquesta realitat, no? de dir que, de tot el que fa la policia realment. No? I el cas més, un dels casos així famosos, el Frank Serpico aquest, un policia de, dels Estats Units que va ser dels així que es va saltar aquest codi i que, bueno, que l'han intentat matar unes quantes vegades, <laughs> vull dir que, que aquí, aquí ja, ja aquí arribem, no? O sigui, policia estat, estat policia i el que parli més està listo, ja ho sabem. Està listo, no? per el código. Uh mhm. -huh. I... Mm, pues si us pare, si us sembla bé, ja fem la primera pausa per la música. Uh, es tractarà, en principi, d'una cançó de la Fúria, que es diu Conoce tus derechos, uh, i tornem d'aquí a res. Este es un anuncio del servicio público con guitarra. Bueno, estem aquí de nou a aquest programa les Perdudes després d'escoltar La Fúria amb aquesta brillant cançó. Uh, avui, per a tots aquells que no ens estàvem escoltant fins ara, estem parlant sobre la policia, què és la policia, quins arguments tenim per no oposar-nos a, a la policia, no només a la policia <laughs> actual, sinó totes les que hi ha hagut fins ara i les que segurament hi haurà. I res, eh, una miqueta doncs, estàvem debatent de tot això, ens han fet un breu context històric i etimològic sobre què significa la policia, d'on provenia, i sense cap mena de dubte hem arribat a la conclusió que la policia i l'Estat són la mateixa cosa o depenen i s'interrelacionen totalment una de l'altra. Ja, és això. L'una sense l'altra no, no serien res no. i es retroalimenten, vamos. Uh mhm. -huh. I, bueno, uh, tornem a dir el número de telèfon per si algú ens vol trucar, 93 186 93 33, 93 186 93 33. Bueno, l'igual destaca que, que, bueno, que el que ens ha motivat especialment a a... Eh, Sembla que tenim una breu trucada. M'acabo d'espantar. Si la podem posar en directe perquè això ens ha agafat una mica imprevistos. <laughs> Quina, quina emoció. Hola? Escolta. Hola, bon dia. <laughs> bon dia. Sí? Hola? Sembla que <laughs> ha estat un petit atac de sabotatge contra el nostre programa. Sabeu que està la policia que ens està trucant per dir-nos que estan a les portes a punt d'entrar a la ràdio. uh, <laughs> no sé si us sembla, comencem una miqueta amb els arguments en contra de, de la policia que és i y que es al que, el que representa. Bueno, pues em, una de las cosas que a mí me parece que quedó clara con la definición que el señor Magenta nos dio es que policía y Estado básicamente desde hace 2500 años y más atrás son la misma historia y a lo largo de las múltiples épocas y todo lo que ha venido pasando, además de que son la misma historia, se retroalimentan o uno y el otro siguen siendo la misma, siguen, siguen estando presentes y retroalimentándose. O sea que básicamente eh, la policía es la que mantiene el status quo, es quien mantiene el estado de las cosas tal y como están, ya sea para el Estado hoy en día, como para la monarquía de hace 500 o 600 años, como para la los monarquía de hoy también, perdón. O para las monarquías también de por estos días. <laughs> Entonces, básicamente, al no encontrar una, una diferencia grande entre eso que llaman policía como los garantes del orden público y todos esos nombres tan guays que le suelen dar, y lo que es el estado de las cosas, lo que es el estado que está perpetuando las cosas, pues sencillamente, si el uno sin el otro no existe, imagínense cómo actuar el que esté, cuando, cuando está aquí presente. O sea, si no estuviera esta gente acá, sería básicamente muy probable que las cosas no fueran así desde hace muchísimo tiempo. Si no hubiera un cuerpo represivo, llámese como se llame, que está a favor de los que tienen el chupachú por el palito, pues sencillamente esta cosa habría cambiado hace rato. Y para ejemplificar un poco mejor esto, se me ocurre ahora, por ejemplo, un símil que hacía el señor George Orwell en su libro La rebelión en la, en la granja, en la que hablaba de que había unos cerditos que manejaban toda la granja y que habían logrado amaestrar a una buena cantidad de perros rabiosos que eran los que mantenían al resto de los animales que vivían en la granja asustados. Ustedes saquen sus conclusiones. Entonces, en primer lugar, policía y Estado son la misma historia, luego los unos son los que mantienen esto tal y como está y que permiten que el status quo siga estando o se siga manteniendo tal y como está. Sí, esto sin lugar a dudas tiene a ver con las teorías sobre que el Estado tiene el monopolio de la violencia, ¿no? Que seguro tú sabes explicar mucho mejor que yo. <laughs> Pues resulta que esta historia del monopolio de la violencia y todas estas cosas se le ocurrió por allá a un tío alemán de esos frikis hace no sé cuántos años ya, inclusive el señor Magenta había hablado también antes de un predecesor de él, un tío suizo, Vettel, no el de la Fórmula 1, <laughs> <laughs> no, no pero sí, pero sí se le había ocurrido, tan, bueno, a este señor Vettel y luego a otro tío que se llama Weber, que es uno que llaman un padre, el padre de la sociología moderna, que este tío dice, vea, el Estado tiene que ser el papá de la gente, al igual que Vettel. Y si el Estado va a ser el papá de la gente, pues el papá tiene que saber, así como tiene que saber dar, tiene que saber reprimir. Y como a nadie le gusta que le anden pegando a sus hijos, aparte del papá, pues entonces el papá es el que va a tener el monopolio de la fuerza para pegarle a sus hijos. Porque si además del papá hay alguien más que pueda pegarle a sus hijos, pues entonces vivimos en un estado de estos de desorden absoluto donde cualquiera puede andar haciendo sus normas y... Y, esto. Bueno, y continuando con, con lo que decía el señor Siam, eh, pues no, no hace falta remontarse o no fa falta remuntar-se 50, 100 anys enrere o 200 anys enrere, sinó que a la, el nostre conseller de l'Interior aquí a Catalunya doncs va fer unes declaracions en aquesta mateixa línia que el Vettel i que, i que l'altre sociòleg eh, quan va passar tot, quan hi va haver tot el tinglado, merder o bueno, no sé quan, quan, quan quan lo de l'ocupació de la plaça Catalunya, no? I, i, no, no, bueno, i això, més concretament no en l'ocupació de, la, de la plaça Catalunya sinó quan hi va haver el desallotjament i tota la, i tota l'enrenou que, que es va crear no? perquè per la forma en la que la policia va, va fer fora els acampats a la plaça i va sortir en unes declaracions públiques al ni senyor Puig, al Puig al Felip Puig Sheriff o, o Sheriff Puig Ah, o Pitbull Puig, no sé, bueno, no sé. <laughs> Aquest. aquesta persona dient que, que, que res, que, que la gent havia de començar a acatar i assumir que les ordres de la policia no es discutien i que quan la policia deia que, o els Mossos d'Esquadra, que deien que per aquest carrer no es podia passar, pues doncs que tu el que havies de fer era no passar per aquest carrer i que en cap moment es pot qüestionar pues, les ordres o l'autoritat de la policia. Vull dir, mm -hmm. això. Sí, en aquest fil argumental potser venia eh, eh, seguint una miqueta un ordre cronològic dels arguments que nosaltres havíem pensat avui esbossar mínimament sobre perquè ens oposem a la policia, no? Està el tema de l'autoritarisme. La policia és mm. autoritarisme i en certa manera eh, o sigui, és impensable a nivell, no només a nivell, a nivell eh, ètic, sinó a nivell psicològic el fet de que hi hagi autoritarisme humà, personal de, i tot això, és, és totalment impensable no? hi ha diversos eh, estudis psicològics que han demostrat que l'autoritarisme és totalment un factor que va en contra de, dels, de, de, dels principis ètics, humans i bàsics, no? I de la coherència. <laughs> De la coherència mateixa. I la raó. Entre altres, ens podem, ens podem remetre a un parell d'experiments molt específics i molt concrets, no? Un va ser l'anomenat com a experimento de Milgram, que es va realitzar el 1961, Y bueno, ya eh, llegiré un petit que, acaba va escriure el, principal experimentador, no? que, Monté un simple experimento en la Universidad de Yale eh, para probar cuánto dolor infligiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedían para un experimento científico. La férrea autoridad se impuso a los, a los fuertes imperativos morales de los sujetos de lastimar a otros y con los gritos de las víctimas sonando en los oídos de los sujetos. La autoridad subió con mayor frecuencia. La extrema buena voluntad de los adultos de, aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal descubrimiento del estudio. Es que bueno, el que demostrava aquest experiment és que Uh, uh, que qualsevol persona que, que, que tingués un, un que, que hagués de, de rebre ordres, o sigui, que, que, que acceptés la submissió voluntària a una altra persona, podia acabar fent coses horribles en el seu moment, que, que, que èticament no, no, no es pensaria no, que podria acabar fent mai, no? no? Aquest seria un dels primers experiments. Eh, si, si la gent vol investigar una miqueta sobre l'experiment de, de, de Milgram, Milgram, aquí està esplat, explicat i detallat exactament en què va consistir. I l'altre tipus d'experiment en el que es, es veu que l'obediència i l'autoritat són, són dues coses totalment nocives, no? pot ser l'experiment que es va fer eh, l'any 1971 a la, a a, l'experiment a la càrcel de Stanford, que es diu que es va fer a la Universitat de Stanford, que, és, que hi ha una pel·lícula al respecte, no? que es diu L'Experimento, i que consistia bàsicament en agafar gent del carrer totalment... Bueno, a nivell, a nivell psicològic en principi es troben... Bueno, han passat tot un, requit de, un seguit de requisits, no? estable psicològicament. Normals, entre cometes. <laughs> entre no? perquè, sí. per entendre'n. <laughs> Dins de la més, normalitat tots carreres social. universitaris sí. que no eren... No? I, i se'ls va obligar que uns fossin, fossin presoners i els altres fossin carcellers. Uh, van haver de parar l'experiment perquè cadascun havia eh, assumit un rol tan, tan diferent. Uns eh, es van tornar totalment agressius a, a, torturant psicològicament els altres i disfrutaven fent-ho i els altres, pues, òbviament, passaven per diversos estats com la submissió, les depressions, el, el, el la rebel·lió, alguns sorgia, no? Però bueno, que el cap i la fi són dues experiències reals i concretes de que l'autoritarisme, o, o sigui, els policies no, no, no torturen perquè siguin uh, perquè disfrutin, sinó la, la mateixa funció que se'ls otorga. El fet d'otorgar-los un poder i d'estar de, sempre en aquesta posició de poder el fa que uh, finalment acabin fotent pallisses i acabin uh, maltractant a molta de la gent. Sí, inclús, inclús és curiós, no?, en, en com els, com els policies diuen que ens defensen a nosaltres i, i que parlen en nom de la justícia i que, i que ells són, i que ells són els, els, els, els defensors no? I, i jo què sé, els, els que ens defensen i quantes vegades ells han comès han comès atrocitats i, i quasi mai han estat condemnats, vamos. I quan, i quan algun policia quan algun policia ha estat condemnat, doncs, vamos, no, no era per una cosa, sinó que era perquè ja em portava 10.000 a sobre. Vull dir que la delinqüència o que, que algú robi... Algo sí que, que, que algú robi, que robi, no sé, qualsevol cosa, o unes bambes, una xupa, un banc, el que sigui, o una baralla, això sí que, això sí que és un delicte, no? I, i s'ha de jutjar i s'ha de tractar com a tal. Que la policia estigui carregant a les manifestacions, que estigui matant a gent pel carrer, Bueno, això no, això no és qüestionable, no se li dona cap tipus d'importància. A déu nhi és harto. Además, I a part d'això, fan bé la seva feina, perdó, Siam. <laughs> sí, además, no sé, como decía también el señor Grock hace un momento, pues realmente, volviendo al ejemplo este de George Orwell y la rebelión en la, gran, la granja, pues estos gentes nunca van a morder la mano de quien les está dando de comer. Y como decía el señor Grock, van a cogerse o agarrarse de pequeños delitos, como robarse unas bambas o una zamarreta, o de cualquier pelea en la mitad de la calle, o de una mani que se esté haciendo, pero nunca van a acabar con los verdaderos delincuentes que son los que están perpetrando todos estos crímenes grandes contra la gente. Ahí sí contra la comunidad, <laughs> pero no la comunidad de la que nos hablaba el señor Magenta al inicio de esas definiciones tan guays. Entonces como que nunca van a morder la mano de quien les da de comer y así mismo van a seguir perpetuando el estado de las cosas tal y como están. Respecto a los experimentos de dels que está hablando, bueno, al que de, el 1999 a un, un, individuo, altre señor el señor Thomas Batts, va estar recollint tota la, totes les dades de, de tots els experiments similars que hi havia hagut sobre autoritat i obediència, no? I va arribar a la brillant conclusió que entre un 61% i un 66% de les persones, en cas de, de rebre ordres directes en els que exigien que se'ls infligís algun tipus de dolor a una altra persona, sucumbien a aquestes ordres directes passant per sobre de la seva ètica moral. Vull dir... Bueno, és que eh, hem sentit 10.000 vegades així de, de amb situacions tenses, amb els antidisturbis, o amb segons, quins, amb segons quines situacions així amb, amb contacte amb la madera, que la seva resposta és jo només veixo ordres, vull dir, al final et dones compte que, jo què sé, que, que són que, que mentre treballen són màquines, després a casa seva no sé si són màquines o, o en la seva vida personal i particular no sé, no sé com se la gestionen, no sé, no sé com se la fan però vamos, no sé Clar, jo el que crec que el fet d'assumir un rol de poder constant t'acaba t'acaba creant un monstre no? dins teu, o sigui, tu si sempre tens aquesta autoritat, acabes sent autoritari i un autoritari no fitxa cada 8 hores <laughs> o sigui, un autoritari al final ho és, ho és sempre, no? perquè un, policía es un policía fora también, no? Y dir, i, i es veu o, o amb qui de relacionar o amb van, no? ¿Anda dir, entre autoritaris. Y, y Exacto. Y a la verdad no me importa si pueden dormir, si pueden dormir o no pueden dormir por las noches, pero ya cada vez más suena a, a chiste mal contado esta historia de yo solo estaba siguiendo órdenes o hablé con mis superiores. Entonces, ¿qué? O sea, llega un punto donde esto ya es inaceptable y a mí realmente no me importa si, si tú solo estás aquí en tu horario de curro, de faena o lo que sea, mira lo que estás haciendo y tú allá <laughs> a todo en tu conciencia si puedes dormir por las noches. Y no me digas que esto lo haces solo en tus horas de curro, porque como dice el señor Magenta y el señor Grog, coincido completamente, si eres autoritario, eres autoritario de todo, de todo tiempo, de tiempo, a full time, tiempo completo. I és que ara ja em fa gràcia. Inclús així a la policia hasta li costa sortir poc de l'armari, per dir-ho d'alguna manera. <laughs> perquè, perquè de la mateixa manera que, que ningú vota el PP, ningú és policia. <laughs> Poques vegades he sentit així algú vestit de carrer que, que assumeixi públicament que és policia, vull dir, no, no, no surten de l'armari. Eh. Ara, quan, quan es fiquen a l'uniforme, no, veiguis, la xuleria, la xuleria els, hi, els hi sobra, vamos. I el... Sí, però ojo, que moltes vegades es tapen, eh, també. O sigui, i no només és per seguretat d'ells, eh? estic segur. Sí, no sé si voleu continuar amb els argumentos. Bueno, me mm. sembla que està més que clar, ¿no? Vull sí, que... o sea, podemos seguir aquí asumiendo y diciendo, bueno, la autonomía de cada quien. O si, si, ellos están para cuidarnos, entre comillas, entonces ¿quién nos cuida de ellos cuando nos cuidan mucho? Sí, bueno, a més a més, bueno, que això també ho volia dir, no? Que, que, que tots aquests estudis psicològics del que estan parlant, eh, vull dir, demostren que són gent o sigui, gent normal i corrent que en principi devia de fer una funció. I, bueno, també el tema de la policia de proximitat. M'agradaria parlar de la policia de proximitat, jo què sé. Uh, una cosa és que et somriguin un dia pel carrer, que és la nova estratègia que han adoptat sense cap mena de dubte, de ser simpàtics amb les velletes i amb la gent de les botigues, no? Uh, pues aquesta gent que pot ser simpàtica amb les velletes i amb la gent de les botigues, després pot ser la mateixa gent que que està disposada a fer tot un seguit de coses per no qüestionar la seva l'autoritat, la, l'ordre, per, no, per, no, per defensar el corporativisme, corporativisme d'aquest cos i els interessos de l'Estat. I no sé, sobre el tema aquest que, que, que, es, que, es, que es comentava abans, no? que, la, la, que la policia és qui, pre, qui protegeix a la ciutadania, no sé, bueno, jo part de d'odiar i de que em faci fàstic la policia ho, ho, ho qüestiono i em poso un dubte però en casos concrets un cas concret eh, són els fets de, de Patum Tot, tothom qui ha pujat a Patum sap lo plegada de, de policia que està a Patum des de, des, de, des de fa uns quants anys no sé des de quants, des de que són els Mossos segur Uh, llavors, tots recordaran, ara no sé si va ser, em sembla que va ser a la Patum del 2006, quan hi va haver la mort del jove, jove i santa. Vamos, hi havia efectius a Patum per parar la, la, el pitote que es, va, que es va muntar, hi havia efectius que te cagues i, i, i els Mossos que van fer s'ho van mirar des de dalt. Uh, bueno, això, no van, no van intervenir i, i, la, i, i, i aquesta baralla, o sí, aquesta baralla va acabar amb la mort. Amb això que comento tampoc no és que no, no, no pretenc dir que la policia havia intervingut, relat un fet o, o altres cosetes que han passat aquí a Manresa qui llegeix el Regió 7 segurament amb, amb continuïtat haurà vist així que fa mig any, fa un any, els comerciants de la plaça Gispert o de la plaça darrere de la plaça Gispert eh, comentaven que Catxungo que és el barri antic, Catxungo que és el barri antic, patatim, patatam, patatum, que hi ha molta inseguretat, que no sé que hi ha drogues, que hi ha delinqüència... Bueno, tot, aquesta, tot aquest discurs d'inseguretat ciutadana doncs quan hi ha, quan hi ha hagut les, les bulles més fortes, amb canivetades, a pedrassos i coses així, la policia mai ha arribat. Ara, mai ha arribat, perquè, perquè no, perquè no sé. I ara, això sí, l'endemà prenen la plaça com si fossin els, els putos amos, vamos, bàsicament. Vull dir que, bueno, no sé, que jo què sé. Bueno, és, és, és curiós, no?, que Bueno, és curiós, això. això podria anar molt relacionat amb el tema d'una clara argumentació per, per l'autonomia individual i el fet de no delegar mai la nostra... O sigui, no delegar, tenim la intenció de no delegar res de la nostra vida com a anarquistes a, a altres persones i menys ho farem amb menys la nostra, la nostra integritat física i la nostra seguretat, vull dir. I més a persones que no només han bueno, no només posen en dubte la nuestra seguridad i no confiem en ells, sino que en molts son que ens l'han malmès més, ens han fotut Ni més ni menys. Bueno, y si les parece, pues <clears throat> los dejamos con otra canción ahora en este momento. Esto es Kronstadt y pues ya nos veiem en una miqueta con más balas perdudas. Hoy la policía. septiembre en manos de la policía. Patada en la puerta, hostias y amenazas. Cuidado, no te muevas, sus disparan, no te haces a la idea, quizá no lo quieres hacer, sabes que a tus colegas les acaban de coger, si unos ojos te miran, si unos oídos te escuchan, es el precio que pagas por ser de los que luchan, llego a esta pesadilla, ya no puedes retroceder, te tienen en sus manos, te llevan a su cuartel, aislamiento, preguntas, vejaciones, torturas, ¿crees que el buen ciudadano se cree toda esta locura? pero tú sabes de sobra que en España se tortura. ha sufrido en tus carnes duras horas de amargura, pero el demócrata no lo ve desde tu vértice, convirtiéndose pues ni más ni menos que en un cómplice. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros. La prensa nos apunta, el Estado dispara, pero tú no vas a poner la otra mejilla de la cara. Los años de cárcel no apagaron tu fiereza. Apretas los dientes, los puños, levantas la cabeza. Largos años de condena pesan sobre tu espalda. Ya sabes lo que hay, no te sorprende ni te espanta. La palabra soledad no pasó por tu cabeza. Sabes que tus colegas te apoyamos con firmeza. Yo sé que no puedo decir que por siempre aguantaré. Pasen los años que pasen, impasible, resistiré. Pero sabemos que si hay algo que nos une es que la amistad se forjó en unas ideas comunes. Cuando salgas del talego me podrás reconocer, ser el colega de siempre, el pastor, el que aún se mantiene en pie. Fundirnos en un abrazo es lo primero que haremos, lo que hacer con nuestras vidas, eso ya lo veremos. Tenemos la razón, no nos pudieron parar, ni los años ni los muros nos pudieron separar. No hace falta que busquéis en un libro las pistas, esto lo hace el orgullo de sentirse anarquistas. Aplicar con nuestros presos Solidaridad no ha de ser un lema, un dogma, sino práctica real. Continuando nuestra lucha sin descansar contra un sistema que nos roba la vida. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros. Abajo los muros. Abajo los muros. Abajo los. Abajo los. Estem aquí de nou al programa Bales Perdudes, parlant avui sobre la policia, què és la policia, per què ens oposem a la policia, una miqueta d'història d'on surt etiològicament parlant el concepte de policia, i eh, òbviament també hem parlat en aquest últim bloc dels arguments perquè nosaltres estem en contra de les policies, no?, Uh, si us sembla bé, ara el que, la, la intenció que teníem era uh, veure per un cantó que, uh, alguns dels abusos policials. Espera, que re, sembla que rebrem una trucada. Uh, no sé si aconseguirem passar-la en directe. Hola, bon dia. Bon dia. Hola, algú ens escolta? Hola, bon dia. Sembla ser que avui la connexió telefònica està resultant impossible. Si de cas ho deixem per un altre moment, em sap greu per aquelles que ens han volgut trucar. Uh, pues això, i una miqueta ara el que, el que es pretén fer és una breu ressenya d'abusos policials que hi ha hagut i també veure la transversalitat que, que hi ha de la policia, que no només la policia eh, de Llatinoamèrica dels països empobrits la que, la que comet abusos, sinó que a tots els països del món podem trobar absolutament abusos policials. Inclús els democràtics. I res, potser destacar que, <clears throat> que la motivació per la, per la qual fer per la qual hem fet aquest programa no és tant per, per, per, per argumentar els motius pels quals estem en contra, sinó, sinó pel fet, pels fets que, que han tingut aquí a Manresa, no? en, aquest, en, a, en, en, aquest, en, bastant junts aquest, aquest últim any passat, no? que són tant les morts de, del Mustafa com, com la mort del Sergio i no sé, i com el tracte una mica que se'ls ha donat, no? el Mustafa jove immigrant, o si, si no, jove immigrant, aquí de ni persona ni, ni hòstia, jove immigrant, més despectiu que això, bueno, segur, segur que n'hi ha, però bueno, que no està mal la, la portada jove immigrant delinqüent, no? Uh, el Mustafa, gran, gran titular del Regió 7, i Y sobre al Sergio jove ha falsificador ya directamente, no? <laughs> Que me me me encanta com es tracta la gente, vamos, mm. I like it. Res, tenía ganas de hacer que te Va, y muy a propósito de lo que está diciendo en este momento el señor Grog, pues haciendo y buscando un poco de información sobre estos abusos que ha tenido la policía en diferentes sitios, vamos encontrándonos que generalmente en algunos lugares como en Europa en Europa Oriental, en estos países que se han llamado el primer mundo, <laughs> eh, la población contra la que generalmente se da esos abusos es población que tiene o que pertenece a, minorías étnicas o... occidental, ¿no? Sí, de estos que llaman del primer mundo, no sé, es que como yo no estoy ni en el occidente, ni en no vengo ni de occidente ni de oriente. La oriental era la del la de los rojos. Este. Ah, pero tranquilo, señor Magenta, que esos también ah, se les Arriba, vale, vale. Pero bueno, para no ir de una vez con la parte buena del, almuerzo, hablamos un poquito, por ejemplo, de algo que no, se, que no se sabe mucho, que no se le ha dado mucha información, y es todos los abusos policiales que ha habido en Brasil últimamente, de acuerdo a lo que han sido las operaciones de recuperación y retoma de las favelas, donde es bien sabido que hay mogollón de chanchullos y de trapicheos con los narcos y pues que se está haciendo una operación de limpieza social y urbana de cara al Mundial de Fútbol del 2014 y a los Olímpicos que se van a realizar creo que en el 2016 en Río de Janeiro. Entonces, obviamente hay pues no sé Human Rights Watch que tampoco es que yo le crea mucho a una ONG y que diga que es defensora de los derechos humanos pero igual nos dan algunas cifras interesantes como por ejemplo eh, que en el estado de Río de Janeiro, donde hay una población de 22 millones de personas, mueren cada año en enfrentamientos con la policía tres veces más personas que en Estados Unidos, que tiene 300 millones de personas. O sea, de 300 millones de personas que hay en el gringo viviendo a 22 millones de personas que hay viviendo en Río de Janeiro, hay más muertes por enfrentamientos con la policía dentro de Río de Janeiro que en el gringo. Y eso es algo que no se ha hablado mucho. Pero bueno, dejemos el tema de Brasil y hablemos de otros lugares también bueno, de Latinoamérica. Un petit incís, ja que ha vingut a cuento, Brasil acaba de superar Gran Bretanya com a potència econòmica, o sigui, estem parlant d'un país que és la sisena potència econòmica del món. Vull dir que ara Brasil no és parlar de ¿no? O sigui Exacto. Que... Cosa. No es el tercer mundo Clar. ni cualquier sí, gaña moco ahí. Está ahí. ¿sabes? Exacto. y casualidad, ¿no? Fútbol, olimpiadas. Olimpiadas. ¿Le suena esta historia parecida? ¿les <laughs> ¿Le suena esta historia parecida hace 20 años? <laughs> bueno, al menos en 92 eh, va la particular limpieza aquí a Barcelona, a la persecución a la disidencia, los independentistas a expulsión de prostitutas y de young Gitanos. Sí, sí. <laughs> Entonces, la historia se repite. Para que veamos que eso no es como que nos lo estamos inventando. Igual todo está en internet. Pero bueno, decíamos que Honduras, Colombia, México son países en donde, por ejemplo, la policía funcionan como unos sicarios al servicio del sistema, en donde sin ningún tipo de reparo para con la vida de las personas que viven en estos países, se utiliza directamente a la policía eh, disfrazada o no de sicarios para que exterminen a personas o para que vayan haciendo eh, escenarios de limpieza social casos como matar a la gente pobre por el solo hecho de ser pobre, llevarla con promesas de trabajo engañadas a otros sitios donde luego se les pasa por muertos en combate dentro de un conflicto como en Colombia, o ni de qué hablar de la corrupción de la policía en México, que aunque todo el mundo dice que combaten al narco, todos sabemos de qué va la historia de bandas como los Zetas y de dónde vienen. Entonces, pues bueno, y oh, oh sorpresa, también nos encontramos, por ejemplo, que en Cuba ¿Quién lo pensaría, no? Un país comunista, socialista o algo así. También hay policía en Cuba, imagínense. Y la policía en Cuba tiene fama de corrupta, de corrompida, pero no de corrompida porque esté haciéndole la vida imposible a la gente del Partido Comunista Cubano, no, sino porque es la gente que está molestando y que está haciendo cada vez más redadas y siendo más autoritaria y dándole más palizas a la gente que está rebuscándose la vida en los trabajos informales en la calle en Cuba van detrás del soborno, van detrás de la mordida, van detrás de la plata que le pueda dar la persona de la calle común y corriente en Cuba para que los dejen trabajar y ganarse su sustento. Entonces, pues no sé, eso quién lo pensaría de, de, Cuba. Y bueno, ni de qué hablar de lo que son los CDRs de Cuba, los Comandos de Defensa de la Revolución, que es la forma como han organizado eh, o encuadrado a la población por cuadras, en donde hay unos encargados con una jerarquía bastante delimitada de si pertenece o no al CDR y que cumplen una labor, aunque no sea de policía, cumplen una labor policial al estar pendiente de cuáles son las actitudes contrarrevolucionarias de la gente que vive en la cuadra para denunciarla a los estamentos, ahí sí policiales, del régimen cubano. Y eso que yo no soy cubano, ni mucho menos gusano pero creo que esas son cositas que también hay que irlas diciendo. Entonces, bueno, eso para verlo por ahí, pero entonces, claro, la gente podría decir, no, el señor Siam está ahí entonces flipado, porque eso es lo que pasa siempre por allá en el tercer mundo y eso es lo que sucede por allá en Latinoamérica, pero no, imagínense ustedes que en Estados Unidos y en Canadá ahí bastantes datos de palizas que se han dado en, comisarías y sobre todo de abusos de, de, fuerza y detenciones arbitrarias con población que pertenece a minorías étnicas, solo que en este caso son negros o negras, o es gente latina, o es gente que obviamente pertenece a minorías étnicas, Asiáticas, ¿no? En Canadá también. ah, ahora que estamos hablando de, de cámaras en comisarías, eh, l'anterior ministre de l'Interior, que, que era en Joan Saura, no?, d'Iniciativa per Catalunya... Conseller. Ah, ai, conseller. Ai, ministre. Crec que <laughs> lapsus. eh. doncs, doncs també... Eh, com, a, com per cobrir-se les esquenes una mica, perquè hi va, bastant, hi va haver, durant una època, hi va haver bastant bombo sobre els abusos i maltractaments que s'estaven donant als detinguts i detingudes, doncs, doncs aquí com la, la gran solució que va fer va ser dotar, ficar, de cam ficar càmeres a, a les comissaries Uh, I així, d'aquesta forma, ficant càmeres a les, a les comissaries, uh, presumptament es garanteix que, que tots els maltractes quedin, quedin registrats, bueno, que si es produeixen maltractes, vull dir, bueno, és que hi hagi maltracte, bueno, que diguéssim que hi ha ulls a tots els, a tots els racons de les comissaries així, si passa alguna cosa pues, queda registrat per les càmeres i llavors eh, es farà justícia i si algú ha abusat d'algun detingut o detinguda o s'ha accedit en la seva, en la seva funció, doncs, doncs jutjat no? per, per això i d'aquesta manera hi ha, i, a, i, amb aquest, i amb aquest daixonsis i amb aquesta mesura doncs ja en principi ara ja pots estar segur a les comissaries perquè si passa alguna cosa pues segur que ho detecten les càmeres si estan obertes o si estan apagades o si no funciona no? O, se donan la paliza al coche y caos por la finestra. O en la. Sí, suicidas al hospital. Exacto. O si te golpeas muy duro en el coche cuando vas entrando al coche. Pero bueno, qué bueno que el señor Grog ha tocado ese punto, porque como les venía comentando hace un momento de Canadá y Estados Unidos, además de colocar cámaras en las comisarías para evitar estos abusos de autoridad y estas palizas que estaban dando, también utilizaron o empezaron a implementar un arma que yo creo que les va a sonar conocida en la mayoría de detenciones que estaban realizando, con el objetivo de qué? Con el objetivo de minimizar los riesgos de muerte para la persona que estaban deteniendo. Y esta arma que estoy hablándoles es la pistola Taser, que es una pistola que bota una descarga de aproximadamente 50.000 voltios en 5 segundos ni de qué hablar de los negocios que hayan en estos gobiernos con las, con, la, con las empresas que producen este tipo de armas. Pero bueno, nada más les dejo el dato de que estas pistolas están avaladas y se están utilizando, entre otras, no solamente en Estados Unidos y en Canadá, sino en Gran Bretaña, Suiza, Portugal, Nueva Zelanda y Australia. Todos países latinos y del tercer mundo, ¿verdad? <laughs> Mentiras, Suiza, Portugal, Francia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y pues bueno, ahí ya, vamos viendo también entonces por dónde va el tema de estas detenciones. Y que la tercera mata a unas cuantas personas ya. Exactamente. Va súper bien para los pues, marcapasos, reventan pasos si estás chungo de alcohol y portas marcapasos, un tercera de tramata vamos. Pero bueno, eh, ya para dejar un poco el continente americano con estos abusos y viniendo a lo que el señor Magenta decía a los países de Europa Occidental, ¿no es cierto? Ya, realmente más. Empecemos por Inglaterra, donde si ustedes se, se acordarán, en agosto del año pasado hubo una serie de disturbios y pues realmente no estamos aquí en este momento para sentarnos a hablar de las causas estructurales de esos disturbios. Creo que ya hemos tocado algunos datos o temas relacionados con esas causas estructurales, pero sí me gustaría a mí recordar cuál fue eh, el punto detonante de, de cuando empezaron estos disturbios. Y fue el asesinato de Mark Dugan, un joven que se le estaba deteniendo de forma ilegal, que no se le avisó porque estaba siendo detenido, que se le disparó y que ni siquiera portaba él un arma ni nada en ese momento. Y este era un joven bastante querido en su comunidad y creo que esto fue como la chispa que encendió luego toda esa mecha, que fueron los disturbios que se dieron en este, en, durante, estos, durante ese tiempo en, Gran Bretaña. O la gota que colmó el vaso o la gota que colmó el vaso, exactamente como dice el señor Magenta, que luego siguieron echando más gotas, porque bueno, luego también eh, cuando estuvieron haciendo las detenciones que habían que, que estaban haciendo a causa de estos disturbios, em, fueron acusados de matar durante la, la detención que estaban haciendo de un joven eh, acusado de haber participado en estos disturbios de 20 años y cuando entraron a su casa utilizaron nuevamente una de estas pistolitas Taser y pues obviamente murió el joven durante esa detención, sin siquiera tener la contundencia real de esas pruebas, porque luego nos pusimos a mirar también cuáles eran los temas jurídicos con los que estaban judicializando a la gente que había participado en estos disturbios y me encontré con perlas como que, por ejemplo, un joven de 23 años fue condenado a seis meses de cárcel por robar dos botellas de agua en un supermercado. Las dos botellas costaban cuatro euros o una mujer también que pasó cinco meses en la cárcel por haber utilizado, ni siquiera robado, sino utilizado un pantalón que fue robado durante los disturbios. Entonces, pues bueno, ahí vamos viendo también para que recordemos toda esa definición de hace un rato pero bueno, eso pasa en Inglaterra, o sea, esta gente no tiene, esta gente es antidemocrática, poco liberal. Vámonos a la cuna de la democracia moderna y a donde empezaron con toda esta historia de las policías y nos damos cuenta de que en Francia también, por ejemplo, la, gran cantidad de, denuncias de, por homicidios ilegítimos, palizas, abusos de motivación racista y todas estas cosas, pues están a la orden del día. No lo digo yo, no me lo invento yo, todo está en Internet. Hay un informe de Amnistía Internacional. A mí Amnistía Internacional tampoco es que me parezca la hostia en vinagre, pero si da la información, creo que eso le da un poco más de credibilidad sacó un informe en el 2009 en donde estaban seriamente preocupados por la gran cantidad de acusaciones y de denuncias contra agentes de la policía francesa por cometer graves violaciones de derechos humanos, a menudo, qué casualidad, contra minorías étnicas o contra gente de escasos recursos. Bueno, yo a la Vanlia al als suburbis de Francia, La revolta del 2005 a Francia, bueno, iba a haver una del 2005 y me sembla una del 2007. La del 2005 Ah, comença perquè la policia està perseguint a dos xavals de 15 a 16 anys, dos xavals joves, així que no eren majors d'edat, així, i res, que salten una valla i es fiquen dins un transformador i no sé si, ara no me'n recordo si un dels dos els dos es, es van electrocutar els, o els, dos. els dos es van electrocutar i a partir d'aquí van començar totes les revoltes tot el tinglado aquest de crema de cotxes edificis estatals bueno, va començar tot el merder, que això va ser, a, no sé si Sant Denis, a, em sembla, no sé, em sembla a prop de París, i es va anar estenent per tots, per tots els per tots, bueno, per bastantes ciutats és importants, perquè aquests xavals eren francesos amb, amb orígens africans, africans argelins, argelins. una miqueta, i totes les revoltes principalment van ser per, para franceses de segona o de tercera, que tenen una... Bueno, sí. inmigrantes que ja van a que, que la... Pero que el mismo Estado francés no les ha negado, no, nunca les ha dicho que realmente son franceses de primera. De primera, no, de segunda, de tercera. Entonces, pues bueno, aparte y para terminar un poco de complementar lo que decía aquí el, el señor Grock, como consecuencia o también para sumarle un poco a todos estos casos de brutalidad policial en las detenciones, de detenciones arbitrarias, de palizas, de homicidios en comisarías y toda esta cosa, siempre que hubo una denuncia motivada por víctimas o familiares de las personas que habían sido golpeadas o asesinadas, siempre se puso por delante la versión policial y siempre se llamó como atentado a la autoridad la versión o las actitudes que había tenido la persona que había sido brutalmente golpeada o asesinada o abusada. Entonces, pues bueno, pero eso pasa en Francia. No pensemos que en Holanda, en Dinamarca o en Alemania no sucede lo mismo. Yo les puedo contar rápidamente, solo voy a ahorrarme a Dinamarca y a Francia y a, Alemania. Pero solo les voy a contar que en Holanda en el 2011, el 8 de julio del 2011, un joven turco de 22 años de edad fue brutalmente detenido y le dieron una paliza que le dieron hostias que luego lo dejaron en coma y luego le causaron la muerte. Adivinen por qué porque se peleó con el dueño de un establecimiento porque no quería mover una silla de sitio. Llegó la policía, al ver que él era un migrante turco, la emprendieron a hostias contra él, y esto es algo que no se le dio difusión, no se le dio bombo en la prensa, se trató de acallar cualquier parecido. Entonces, y qué casualidad, el señor turco de 22 años también no se privilegió para nada, no se le dio mayor credibilidad a las, a las versiones de los familiares y de los allegados. Mm, y bueno, no sé, podríamos hablar de otros casos, pero ni para qué hablar de la, de, la, policía en China o ni de qué hablar de, otra, de, las policías en otros momentos, como por ejemplo las policías políticas. Sabemos lo que significó, por ejemplo, la policía política checa, que se le llamaba la policía de los rusos, de los soviéticos, perdón, no de los rusos, sino de los soviéticos, que también tuvo sucursales en varios lugares, entre ellos está España. Entonces, pues bueno, igual casos hay bastantes y creo que il·lustren un poc. Una miqueta tot això, tota aquesta carreta era també per dir ei, que si ha... Ah, bueno, jo què sé, això, per donar com la visió global de que la policia tortura, bueno, que, que, que tot el que fa la policia ho fa aquí i ho fa tot arreu. No, és impossible controlar aquesta història. Vull dir, és, un, és una arma de doble fil de la No i que és intrínseca al, a que signifiquen, no? Vull dir, Exacte. poder dir, aquesta cosa tan, tan absurda d'abús de poder, vull dir que no, que jo no, no acabo d'entendre, no? Vull dir, el, el poder ja és abús per si mateix, vull dir que no, no d'això, no? Però que sempre comportarà, sigui on sigui, vull dir, sigui a Manresa o sigui a Ciutat de Guatemala, és que... Mm -hmm i que, bueno, i que de la mateixa manera que hem arribat a la conclusió que si hi ha estat hi ha policia i hem seguit amb la conclusió de si hi ha policia, hi ha, hi ha violència, hi ha repressió, hi ha tortures, hi ha empallisses pues, sense, no hi ha cap altra possibilitat que una, una història sense estat eh, perquè no hi hagi tota, cap tipus de, de violència. No? Sí, t'has fent el fil no <laughs> arribem a això, vull dir... Uh, bueno, ara, si us sembla, seguirem una miqueta amb, amb alguns casos, cronologia repressiva del que ha passat aquí, amb, amb els Mossos nostres, els, els catalanets aquests tan fantàstics que ens han posat fa 10 anys. Uh, bueno, primer ens remetrem al... Uh, remetrem a un cas. Sí, uh, un cas que va passar fa 19-20 anys, així més sí. o menys. Bueno, aquest cas no és d'estar de, de provocat pels Mossos d'Esquadra, sí. també puntualitzar-ho. Sí. Bueno, pues el Pedro Álvarez, un xaval de l'Hospitalet, veí de l'Hospitalet. Uh, no sé, estem al 2012, doncs això devia passar al 91-92, al igual quan s'estaven coent i cuinant tota, tot el rotllo aquest de les Olimpiades que estaven nomenant abans menys i el que els hi espera als pobres brasilers. pues res, el Pedro Álvarez, la, la, la jugada, la cosa, la cosa va així. Ell va per l'Hospitalet eh, amb la que era la seva nòvia, la seva companya, Uh, un dia qualsevol a les 11 a les 12 del vespre i li passa un cotxe ells anant a creuar i passa un cotxe rapidíssim uh, i quasi els atropellen doncs res, que ells els increpen els increpen al el conductor i el conductor pues, al sentir que, que, que aquesta parella els ha increpat frena i quasi que sense mediar ni mitja paraula agafa una pistola i el mata el mata al moment eh... Uh, després es va saber que aquesta persona era un, era un policia nacional que en aquell moment no estava de servei uh, i res, bueno, uh, se sap, se sap qui, qui va ser la persona que va matar el Pedro Álvarez i mai ha respost per, per això i, bueno, no sé, llavors això, doncs la policia quan es va donar compte que havia estat els, els alts comandaments de la Policia Nacional, policia nacional quan, van, quan es van donar compte de, de, que havien, de que havia estat un policia, llavors van començar a esbrinar una mica sobre qui era el Pedro Álvarez, aviam si, podien, si el podien relacionar amb que, bueno, que era un xaval que trepitjejava, bueno, sempre van estar buscant com una, com una, com una altra via, com per desprestigiar a, a, a aquest xaval que acaben de matar per la patilla, pel, pel desig plaer, per no sé què, d'un subnormal i un desgraciat de la vida. I res, jo què sé, com que van intentar desmuntar la vida d'aquest xaval per justificar, bueno, no sé, dient això, que si era un camell i que eren trapis i era una muda de trapis, no sé què, no sé quantos, tampoc no els hi va sortir bé perquè el Pedro Álvarez era un xaval tranquil, normal i corrent, si va ir de l'Hospitalet, però, però, però res més que això i no sé, una mica la història d'aquesta és aquesta. Y bueno, pues se vuelve a repetir la historia ahí un poquito, como decíamos hace un rato. Bueno, era un cas que igual també ens venia ganes de recordar per tota la seva trajectòria de lluita que ha tingut el seu pare, no? Sí. I, eh, i que ha mm-hmm. tingut pues, un pes dintre les lluites socials, no? El tema de la mort d'un d'una persona a mans de la policia mm-hmm. i que ha quedat impuna com la majoria de morts que hi ha hagut com segurament quedarà la del Musta i la del Sergio i la, i la de mhm. tantíssimes ja, ja no fa falta que siguin sí. morts sinó que siguin pallisses Exacte. saps? i abusos i vexacions i humillacions sí, puntualitzar que, bueno, jo què sé per posar un exemple de com funcionen les coses, no? Uh, tenim dos casos prou exemplif exemplificadors, no? Un podria ser el d'Antonio Camacho, que va ser el ministre de l'Interior de, de l'Estat espanyol en la legislatura interior a, eh, durant l'últim temps, perquè el primer temps n'hi havia un altre, no? i aquest home durant una entrevista que se li va fer uh, a, per a una televisió australiana, un periodista ben informat li va començar a preguntar sobre la tortura a l'estat espanyol perquè s'estava duent amb noms concrets i casos concrets, no? Uh, en un moment determinat de l'entrevista, com uh, l'home aquest va dir Uh, eh, por favor, pare la càmera, perquè <laughs> l'estava posant en evidència dient que era una cosa totalment sistemàtica i va dir, per favor, pare la càmera, aquest vídeo es pot mirar al YouTube, no? <laughs> I, i expressa una miqueta del rotllo que no? tot l'esforç que hi ha no? <laughs> per, per, per silenciar. I per un... silenciar-ho. Eh, no? Sí, i aquest home va ser el ministre de l'Interior, vull dir, quin tipus de persona no? uh, eh, ens hi trobem, no? Un altre exemple concret podria ser el del jutge Baltasar Garzón, que està proposat com a Premi Nobel, Nobel sí. I, que, I que viatja per Amèrica Llatina no, com i, si fos que, el salvador de, i, de no i que últimament està proposat com un òrgan de prevenció de la tortura vull dir que ha estat un dels principals jutges de... i, i, i se'n va a Xile i vol extraditar el Pinoche. sí, sí, eh. fora de casa sí que es preocupa molt però no mira han estat un dels jutges que més ha vetllat per, mm. perquè el, totes les tortures queden impunes Queden impunes no? aquí, no? aquí a sí, sí, sí si us sembla, fem una breu pausa per la música i continuem tot seguit. Molt bé. En aquesta ocasió estaríem parlant de la celda de la tortura, explicant-nos què és això. Hola a tots i totes, estem d'aquí nou a Bales Perdudes, el vostre programa preferit de Ràdio Bala. I res, avui estàvem parlant de la policia, què és la policia, definició eh, etimològica, d'on va sorgir, eh, una miqueta els arguments que, te, que tenen les anarquistes o els anarquistes n'hem estat discernint alguns eh, dels arguments de pes que hi ha per eh, oposar-nos a la funció policial, Uh, també hem estat parlant de la transversalitat de, la, de les pallisses i dels abusos de poder per part de les policies a nivell tant de geogràfic com a nivell temporal. Vull dir, sempre que hi ha hagut policies hi ha hagut abusos. És una cosa totalment impossible pensar que, que hi pot haver una policia sense abusos. I, bueno, ara, si us sembla una miqueta, el que teníem pensat per aquest últim bloc del programa era fer un petit esbós en les mesures de lo possible de les reestructuracions que estan havent eh, de la policia, no? Que és el que se'ns ve a sobre. Una miqueta aquesta és la idea. Doncs sí, no? Vull dir, perquè ara mm, l'últim mes del, de l'any passat, vull dir, els Mossos es van, van patir una, una reestructuració interna, no? I i si més no, els que estem una miqueta amb el tema, és interessant mirar-t'ho, no? Perquè, bueno, és una frase típica i tòpica, no? però els has de conèixer <laughs> perquè són els que ens trobem davant i si ja sabem el que fan i hem estat estudiant i ens han... Bueno, ja sabem el que, el que ens pot caure, doncs, si més no, hem d'estar una mica atentes no? també, també del tema. No? I aquesta reestructuració es va fer pública el dia 13 també, el dia 13 de, de desembre no? de, del mes passat. I així, no? vull dir, després del desplegament ja finalitzat dels Mossos a, a Catalunya pues, sabem que més o menys hi ha uns 16.600 Mossos i Mosses a, a Catalunya, aproxima... bueno, tampoc m'he fixat massa amb els números, no? però que, que és un número així, així elevat i que la regió central, o sigui, nosaltres amb les comarques veïnes, doncs ens toquen uns 1.000 efectius aproximadament. No? i que, i que no, més no, o sigui, actualment tenim aquests, aquestes dotacions no, aquí i, i res, que, que per exemple en el nostre cas la comissaria de, de Manresa és, és la comissaria coordinant, o sigui, és la comissaria en cap de, de la regió central. No? Doncs, doncs res, si, si us sembla així breument i, i difícil per ràdio no? explicar una mica un, un organigrama, però sí parlar de quatre conceptes així ràpids no? de, de com queda, queda organitzada la nostra policia i nostra gent entre, entre cometes, no? però sí la que, la que ens toca rebre i la que ens ha estat ja ja servint els últims, els últims temps. No? I curiós, no? perquè així ells comencen, així bàsicament, que tenen tres objectius bàsics a complir amb aquesta reestructuració i, i són tal qual. El primer, ells diuen, satisfer la seguretat com a, com a pilar de l'estat del benestar. No? O sigui, ja, ja queda bastant clar. Aquest és el primer objectiu que ells, que ells han d'assumir, no? O sigui, l'estat del benestar, i costi el que costi, s'ha de mantenir. mantenir. I, per, i, i, I per això estan, no? Vull dir... Ja, una petita pregunta. El desmantellament, les retallades i tot això, que és tot... <laughs> com, com, com, com, com, com s'ho mengen, <laughs> pues, és, és, és interessant. L'altre dia es manifestar, eh?, pel, pel tema aquest de les retallades, perquè es veu que els afecten a ells també. Hòstia, jo estava esperant per una vegada, estava esperant eh. els militars per reprimir els Mossos, però no. No. <laughs> It's impossible, però... impossible Home, hi ha més carcelles contra Mossos. també, <laughs> també, també hagués estat bé. No, però bueno, el, eh, la, el segon objectiu bàsic és fer front i millorar tot el que són els canvis estructurals de, de l'actuació delictiva i com s'adapta aquest cos a, eh, textualment a la, a la situació global i als canvis tecnològics. No? Vull dir, això és el segon, el segon objectiu que tenen. Vol dir que doncs, suposo que més connexions internacionals, més, més velocitat europea, vull dir, tot això, no? I, i les seves seccions actives tecnològiques. I la tercera, que és una cosa que no... Me l'he llegit unes quantes vegades, però no acabo d'entendre <laughs> però bueno, aprendre noves concepcions de les organitzacions per millorar. Hòstia. Tal qual, ho deixen escrit així, <laughs> es pot llegir el seu acte, vull tot arreu, a les, però suposo que, bueno, no ho sé, tampoc... <laughs> Tots tampoc els canvis que hi ha hagut, en nivell organitzatiu de la criminalitat, imagino que deu anar per una suposo. miqueta la història, no? Mm, jo crec que van més basats en, en ells mateixos, no? Els canvis organitzatius que tenen, com els poden anar solventant i millorant. Va, ara, ara en sèrio. Uh, S'ha creat una prefectura de policia, que abans no hi era, no? I aquest serà el màxim òrgan de, de, de, de poder de la, de la policia de, dels Mossos d'Esquadra, no? I hi ha un comissari en cap, Vale? Uh, això el que fa és reforçar la gestió estratègica i organitzativa i molta més velocitat, vale? perquè ells seran allà. I aquesta prefectura de policia directament té dues comissaries superiors de coordinació i una comissaria general tècnica, i aquestes són les, la, els tres òrgans que estan per sota directament de la prefectura. Vale? De comissaries d'aquestes superiors coordinades, que hem dit que n'hi han dos, vale? doncs d'aquestes surten quatre, quatre branques, diguem, que han estat dotades de lo que són comissaries generals, que vol dir que tenen molt poder decisori. Vale? O sigui que ja en tindríem aquí vuit, vale? però amb ordres directes són molt ràpides, veien una estructura així. Vale? Eh, cada una d'aquestes comissaries generals vale? es divideix en, en quatre seccions, que són les més importants, que la primera és la d'investigació criminal, vale? és, és, una, és una comissaria general, amb tot el que comporta, que vol dir que té una estructura pròpia, que no depèn de ningú, o sigui, això. La segona, que és la de recursos operatius, vale? que és també una comissaria general, que són les que es dediquen a escortes, estan els brimos, els grups especials d'intervenció, els GEIS, que són els SWAT als Estats Units, aquells guaiones i tal, els TDAX NRBQ, que això és nuclear, radioactiu, biològic i químic, també en tenen els Mossos, vigilància penitenciària, subsol, canins, aquàtica i subaquàtica. Tot això és el que vol dir recursos operatius. Vale? Uh, S'ha dotat també una comissaria general de mobilitat, que aquesta és de nova creació. I és de nova creació perquè abans només era trànsit. I això de mobilitat hi ha una, un incís que és, que és interessant, no? perquè es divideix en dues divisions, no? Uh mhm. -huh. que una és la de trànsit, ja els coneixem, és la, la, la de sempre. Fins ara? Sí la de sempre, la de la Guàrdia <laughs> Civil, la de, la de trànsit, però n'hi ha una que és interessant, que és la de transports. I això se n'encarreguen de la seguretat aeroportuària per una banda, vale? Uh -huh. se n'encarregaran d'aeroports i tot això, que és interessant que ho hagin <laughs> assumit, i interessant, no <laughs> m'entengueu, vull dir que això vol dir que probablement hi hauran coses que passaran als aeroports, i, i quan dic coses no vull dir, o sigui, privatitzacions, tot això m'estic <laughs> referint, no m'estic referint a... Vale? Però que, que segurament hi haurà un contingent preparat sempre per, per coses que puguin passar als aeroports, i últimament m'estic referint quasi tot a laborals. Sí, <laughs> bàsicament. No, no, de esas coses que passen exacte, a vegades com sí, sí, huelgas sí. de controladores eh, aèrios. O... I després, una altra secció d'aquesta divisió de transport que és la de seguretat en transports metropolitans. O sigui, i literalment, es dedicaran a perseguir delictes a espais ferroviaris, prevenció de conductes i actituds antisocials... Eh? Mm, com ho podríem dir? Incíviques i, i molestes. molestes. I, I diuen molestes. Diuen molestes, eh? Sí, sí allà posa, molestes. Perquè a mi me molesta quan va un segurata con un perro al lado mío en el tren. Ara tindràs un policia que t'ho solventi. <laughs> Amb uns quants gossos al costat, un policia que t'ho solventi, no? I, i se n'encarregaran tant de lo que és penal o administratiu. Vale? Mm -hmm. o sigui, I això és de nova creació, que és interessant. I després, una nova comissaria general, que aquesta és... No, o sigui, és nova com a comissaria general, i això és interessant també, perquè és ni més ni menys que la d'informació. I aquesta ha pujat un esgrau important, perquè serà informació és comissaria general. I, bueno, cadascú <laughs> pot pensar, però aquí em sembla que tots tenim clar el que vol dir això, no? Una comissaria general molt ràpida, àgil i amb el qual tinguin... Bueno, els hi han donat moltes més atribucions i, bueno, ordre públic, vigilància, informació, sí, tot això està ja com a comissaria amb els seus mandos directes i tot. Velocitat, sí, velocitat d'actuació, bàsicament, no? Sí i després la Comandància Superior de Coordinació Territorial, que és el que fa la gestió de les nou regions policials. No? Vull dir, Catalunya mm -hmm. està dividida en nou regions territorials i això pues, reforça més tot el que és la coordinació. I, bueno, així <laughs> una mica ràpid i tot això, però amb aquests canvis a mi el que em dona és una estructura més ràpida no? d'actuació i tal. I, per exemple, així com, com que ens quedin clar, vull dir, aquests, els de recursos operatius, ara mateix tenen sis unitats de la BRIMO, de les brigades mòbils, o sigui, dels antidisturbis completament preparats, i cada unitat són set furgonetes, cada furgoneta set Mossos d'Esquadra. I aquests es dediquen únicament a... són els, antidist... els dragons, que se'ls diu també. Entre ells es diuen dragons, vull dir que són, diguem, els antidisturbis, no? eh, el tenir una disposició directa dins d'una comissaria general els hi dona molta més mobilitat. I després tenim les URRO, que són les unitats que, diguem, també són antidisturbis, però que estan servei continu, sí que no són tan específiques, que aquestes estaran sota les ordres directes de les comissaries, diguem, regionals. Per tant, aquí em sembla que en tenim dues o quatre, no estic segur, d'urros, que la seva ordre no dependrà de Barcelona Dependrà de Manresa. Dependrà de Manresa directament a partir d'ara. I això vol dir velocitat d'actuació també. No? Vull dir, ràpid, esquemàtic i per sobre, i en ràdio és, per mi és el que una mica la, la recerca que he fet, no? vull dir, velocitat, gestió i, i ja està. No? Després s'han omplert la boca de xorrades i coses d'aquestes perquè també n'han fet una nova de, de recursos institucionals, prevenció i mediació, que això a mi l'únic que, que em preveu és que ells saben que hi haurà molt conflicte, per tant han de tenir un grup específic de mediació amb els agents socials, com ells diuen, òbviament, <laughs> que nosaltres ningú vindrà a parlar, però sí amb els agents socials, no? I això l'han creat. Han creat també una divisió d'avaluació de serveis, no vol dir de si fan bé el servei o no, simplement de si compleixen els objectius. Uh mhm. -huh. Vale? O sigui, simplement això. I diuen que, que la divisió d'afers interns també està por ahí, <laughs> vale? però que tampoc funciona... Bueno, suposo que ja sabem que... Ja... El tema del ple rodatge segur que és la que més funciona. La que més funciona, sí, ja ho estem veient per aquí, per I tant, I tant, pues, res, jo em quedo aquí, vull dir, amb aquest organigrama se'm planteja la velocitat. Vull dir, uh mhm. -huh. La seva velocitat. Sí, jo una miqueta també tenia ganes de fer referència no, als canvis que hi ha hagut dintre de la, un, de la unitat d'antiavalots, les Brimos. Aquesta unitat ha, ha sofert també una reestructuració eh, també prevista amb l'organigrama, no? Mm, amb tot aquest organigrama. Eh, el, que, el que consisteix aquesta unitat? Mm, no sé si tot recordareu la visita que han fet algunes de les eh, uh, alguns alts càrrecs policials, dos alts comandaments policials a Alemanya. Eh, uh, la policia alemanya és una de les policies més expertes a nivell de, de control de grans, de grans masses de població, tenen una experiència bastant llarga en fer front a les lluites de, de, alemanyes, no? I, bueno, pues, simplement el senyor conseller Puig va enviar eh, dos als comandaments policials a Alemanya per, perquè, fes una, perquè prenguessin i fessin tota una de la, la, dels antiavalots, no? Tot això per què? Una miqueta sorgeix per la perquè la, la policia de, i els Mossos d'Esquadra el que tenien era molta experiència en el control de manifestacions relativament petites, amb grups totalment sistematitzats i grups criminalitzats, no? els grups antisistema que en diuen ells. Pues bueno, pues en el moment com ja no han hagut experiències de revolta o pre-revoltes o diguem-ne mobilitzacions massives, S'ha vist que la policia catalana no ha tingut cap tipus de, de control sobre, sobre poblacions i grans mobilitzacions, no? Mm. Uh, Demostrat està. La vaga, general, la vaga general del 29S o... La plaça Catalunya. Sí, el, el tema de la, sí, la plaça Catalunya, el dels els indignats, tot i que segur que també va haver una voluntat política de fer un dispositiu policial bastant patètic en aquella ocasió, mm -hmm. però bueno, això és un altre tema. Sí. <laughs> pues, bueno, pues arrel de això han, han introduït diversos canvis. No? Per un cantó està bueno, uh, l'adquisició de noves armes, que és una, una història que veníem plantejant des de fa molt de temps, uh, totes les noves armes ja les, des de les llançadores GL066, em sembla que es diuen, que són les llançadores aquestes superespecífiques que s'han plantejat com a unes armes no tan letals com les pilotes de goma, però que, eh, al contràriament al que ens pensava moltes de nosaltres, no han suplit les boles de goma, simplement les han complementat, no? Per tant, dius, per què les heu comprat? Bueno, uh, <laughs> el que deien, a, que aquesta és, és com una pilota de goma, una pilota de cautxo així, i, i, i té més precisió que les pilotes de goma, que les pilotes de goma es tiren a, a la babalà, i aquesta és per apuntar a la gent que, que realment en aquell moment està, està cometent algun tipus de delicte o així i llavors apunta, apuntes directament contra aquesta persona i l'impacte que li fa amb la bola de cautxo així fa que la paralitzi això una miqueta per, per després per posteriorment a eh, detenir-la. Les pilotes de goma és més per dissuadir aquesta, aquesta, eh, aquesta arma o com aquesta pil, pilotera també, perquè al final escup pilotes també, dispara pilotes, és més així com per, com per per, per, per, per, eh, per fer una mm. detenció. Bueno, I crec que també és la, la versatilitat d'aquesta arma, no? Vull dir que ara dispara això però que és una arma de 40 mil·límetres i que dispara tot el que sigui de 40 mil·límetres, allà vosaltres i la vostra imaginació. Mm -hmm. Déu-n'hi-do, té vella tela. A partir d'això també podem trobar altres elements com els escuts rodons aquests eh, tan característics de la policia alemanya que permeten una mobilitat bastant més, més gran que els eh, escuts integrals que manejaven fins ara, no? Però això té molt a veure també amb, amb el tipus de, de, de policia o de, de, de cos d'antidisturbis que volen preveure. No? És un cos d'antidisturbis molt més massiu, és a dir, s'incrementa notablement el nombre de d'agents eh, disponibles. A més, serà un, segurament una policia molt més pròxima que buscarà, o sigui, impedir físicament realment moltes de les, de les, de les expressions, estat, les típiques estratègies de... de, de d'encerclament no? sí, d'encerclament que han hagut això ve de la policia alemanya per exemple uh, llavors es complementarà com hem dit amb altres armes i per altra banda hi tindrà un paper superimportant el tema de la informació, tal com ha comentat el, el, el nostre company. No? Eh, hi haurà policies eh, que, eh, que, que duran específicament càmeres de videovigilància per, per gravar eh, les manifestants i a més a més eh, hi ha brigades específiques que s'infiltraran dintre dels manifestants vestits com a, com a, com a manifestants que aniran gravant també a, eh, a la gent. De fet, ja els hem vist en alguna manifestació amb petits telèfons mòbils, pues això, eh, intentant passar desapercebut, fent veure que enviàvem missatges, però sí intentant recabar una miqueta la informació de la gent. Mhm. En principi, bueno, són alguns dels canvis, però van sobretot molt amb la línia que ha dit el nostre company abans, no? Uh -huh. uh, buscant la, bus, tindran una mobilitat molt, molt més elevada, en seran més i i això, i tindrà més elements per, per respondre a la realitat social. La realitat social que, que probablement ens ve, no? I és simplement aplicar el terreny de carrer, el terreny pràctic, o sigui, el soldat, el que, el que han fet a l'organigrama, no? O sigui, d'una manera o una altra, és una cosa va completament lligada a l'altra. Mhm. Bueno, ja per acabar, bueno, també no sé si teniu gaire... Bueno, <laughs> ens deixem 10.000 coses a dir, com sempre, perquè el tema no s'acaba mai, però uh, i no sempre ens expliquem tal que, com ho voldríem, però fem tot el que podem. <laughs> bueno, dir, també plantejar la realitat de que uh, estan retallant totes les places i un dels que no estan retallant és la policia. Han bloquejat tot l'ingrés de, de funcionarat, de, de mestres, de, de metges, tots, tots els serveis bàsics, eh, l'únic que no han bloquejat està la policia gairebé. Vull dir, uh mhm. -huh. Per plan què serà? Plantegem-nos per què serà realment. Igual podrían hacer un programa especial algún día de somiem amb el futur que ens ve o despertem-nos perquè ens ve aquest somni, aquest <laughs> mal somni que havíem tingut, no? Antes de que llegue la hostia que nos despierte. Sí. Y bueno, yo creo que también, pues eso, que es evidente que saben que si están recortando en todas estas cosas va a ser como muy difícil o imposible que la gente no se alborote. Y pues que no es ningún secreto eso, que se están preparando para eso mismo a nivel organizativo y a nivel también logístico. Mm. Yo creo que sí, podemos poner la última canción antes de terminar con el programa. señora gente, que yo no llevo la papela, que soy indocumentada, he perdido la carrera, no me cuentes más tu pena. pasarás allí la noche. Que te hemos pillado con porro. Que te hemos pillado con Como tus amigos. Tú danos nombres de cabello, y pronto saldrás de presidio. No tratéis de convencerme que ya no conocemos. No de la ¡Ole! ¡Ole! Pero que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Pero que vaya cabrón, que vaya cabrón que vaya cabrón ese de marrón. Que vaya cabrón, que vaya cabrón. Que vaya cabrón ese de marrón. Que vaya cabrón, que vaya cabrón. Que vaya cabrón ese de marrón. Després d'escoltar aquí el Chicharrica, la cançó La Calle, eh, que parla una miqueta de, de la quotidianitat amb la que pots trobar si, si, estàs amb la policia, si et trobes amb la policia. I res, uh, bueno, avui hem, anem a estar parlant sobre la policia, què és, per què ens hi oposem, una miqueta com funciona, els, el, la, la, la relació directa entre abusos de poder i policia i tot això, no? La relació entre policia i estat... Mm hem estat parlant una miqueta de tot això, no? Uh, ens hem guanyat uns quants punts segur, <laughs> esperem que això no ens comporti cap tipus de problema, no hem dit res que no sigui veritat, verificable, però I bueno. que no estigui a internet. <laughs> I res, no, pues, moltes gràcies per tothom, uh, ens despedim de tothom, senyor Negre, senyor Groc, senyor Siam, senyor Magenta pues doncs molt bé, com sempre, un plaer compartir les zones amb vosaltres i que ens veurem, en, en du... bueno, ens sentirem <laughs> en, du... en dues setmanes. Fins a la pròxima, salut. Bueno, com la, la Polla Records tenia una cançó que deia era un home i ara és policia. Des de Balas per dos diem era una persona i ara és una merda policia. I bueno. Una merda persona. I <laughs> bueno, no mucho más que agregar. Un placer como siempre. Y ya saben, Peña, los dejamos con una convocatoria para una manifestación que hay este sábado. Eh, y pues bueno, un placer nuevamente y ya saben, la próxima vez que escuchen, vean o sientan una bala perdida, no la ignoren que a lo mejor dio en el blanco y no se dieron ni cuenta ustedes. Buenas, buenas y hasta una próxima. Estem de los Mossos a Manresa. cuatro mesos menys un día han pasado desde que els la escuadra de la comisaría de Manresa asesinaron a Mustafa, i han tornat a fer de les seves emportant-se la vida, aquest cop del Sergio. El passat 30 de desembre, en Sergio, un manresat de 34 anys, anava amb la seva companya a un sopar familiar quan van ser interceptats per un cotxe dels Mossos. Al conèixer la seva identitat, els Mossos li comunicaren que procedirien a la seva detenció encara que no li digueren ni per què. Començaren a colpejar-lo i amb l'ajut dels reforços policials es llançaren a sobre del Sergio, que quedà estesa a la boqueta rosa. No para de rebre cops i puntades durant tota l'estona. Els policies convidaren a la seva companya a marxar del lloc dels fets amenaçant-la que en cas de no fer-ho quedaria detinguda. Al cap de poca estona que se n'anés, el Sergio queda en coma degut suposadament a una parada respiratòria. Va morir finalment l'1 de gener. Aquesta nova mort a mans dels Mossos d'Esquadra demostra que la mort de Mustafa no fou accidental, sinó que era possible era possible en un estat en el què les pallisses i els abusos a mans de les forces de seguretat es troben a l'ordre del dia, perquè més enllà d'aquestes dos morts es podrien comptabilitzar desenes de casos en els quals la cosa podria haver acabat molt pitjor. És per tot això que estem fartes, fartes de la brutalitat policial, de les tortures, de les pallisses, fartes del setge als immigrants, de les batudes, dels segrestos en centres d'internament, fartes dels seguiments polítics, dels desnonaments, dels desallotjaments legals i il·legals, fartes de la complicitat política, fartes de les morts provocades per la comissaria de Manresa. El 14 de gener estarem a la manifestació que s'ha convocat per mostrar la nostra ràbia i indignació, perquè estem fartes. Manifestació aquest dissabte, 14 de gener, a les 6, a la plaça Cris Rei, a Manresa. Bales Perdudes, un programa de acció directe contra informativa. Bales perdudes. Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales perdudes. Al final la punteria.